Canımı canına katarcasına Ömrümü uğrunda harcarcasına Deliler gibi muhtacım sana İlle de sen, ille de sen Canımı canına Gülümse sen her şeye rağmen Sen ben silahım bir de mahallem Bir senden vazgeçemem ben Konu sen sen yok bir bahanem Senden başkası olamaz zaten Gel otur yanıma öyle bir tanem Ne derlerse desinler aynen Her şey üstüme gelse yıkılsa dünya bile desen. sen Olsa beni sorunlar yaralarıma Neredesin sen Sensiz düştüm kalktım üstüm başım kan içinde Ölmedim ben Özledim gel Canımı canına katarcasına Ömrüm uğrunda harcarcasına Deliler gibi aşığım sana dille desen, dille desen Canımı canına katarcasına Ömrüm uğrunda harcarcasına Ey gibi vurgunum sana İlle desen, ille desen Sana anlatmaktan Bıktım her gün aynı sorunlardan Düştüm çok kez senden sonra Çektiğim hep boşluklardan Bir yanım var bahçe bir yanım Dert keder gördüm yangınlar Kurtulup gelirsem eğer kapına Senin bakma kusuruma Yoksan vursunlar Valla vursunlar Senden başka birine değerse ten yalsın kurşunlar Şahit bütün şeyi bak Duysun bütün mahalle Hiç düşünme geri dönersen Unut her şeyi sarıl yeniden misin? Ya Dreamin' Etki on the track Erken gördüm hayatı. Yaşamaktan soğudum. Ben de genç ihtiyarım. Hızlı yaşadım. Ve yoruldum.